Փայտի վառարան, տալոններ, խանութների դիմացան ծայրածիր հերթեր, երեկոյան ընթրիկ մոմի լույսերի տակ նոր տարի առանց մանդարինի։ Սա այլևս հերավոր 90-ականների հիշողությունները չեն, այլ ավելի քան իրական մեր ներկան։ 21-րդ դարում շուրջ 120 հազար Արցախահայությունը բոլորեց տոտալ շրջափակման մեջ իր դիմադրության 40-րդ օրը։ Ոմանք վերապրում են իրենց մանկության հիշողությունները, ոմանք էլ առաջին անգամ են հաղթահարում Արցախյան ձմեռը էքստրեմալ պայմաններում։ Հումանիտար ճգնաժամի շեմին կանգնած Արցախում առաջինը սպառ կիրառվեց միրգն ու բանջարեղենը։ Վաճառքի կետերը գրեթե 1 ամիս է ինչ փաստացի չեն գործում։ Ամանորից առաջ վերջինը մնացած եւ արհամարված պամելոներն էլ վաճառելուց հետո շատ խանութներ փակեցին իրենց դռները։ Իսկ ձվի հերթերի անզուս պալիքին խանութների դռները մի կեր, բայց դեռ դիմադրում են։ Մինչ ամանորը դեռ որոշ ապրանքներ ունեցող մթերային խանութներում ճգնաժամն իրենց զգացնել տվեց հունվարի առաջին օրերին։ Հաջորդը հիգիենայի պարագաների անվերջ փնտրտուքներն էին։ Տոներից հետո հունվարի 9-ին հայտնի դարձավ, որ Արցախն անցնում է տալոնային համակարգի պետական պահուստներում արկա ապրանքը սահմանափակ քանակով համաչափ կբաշխվի եւ արցախցիների եւ շրջափակման տևանքով Արցախում մնացած Հայաստանի բնակիչների միջև։ Այդ ցնտատեսակներն են լինելու բրինձը, մակարոնեղենը, հնդկաձավարը, շաքարավազը եւ ձեթը։ Նշված տեսակների համար հատուկ կարգ ձերբերման եւ վաճառքի հատուկ կարգ կգործի, որի դեպքում անձը կտրոնը ստանալուց հետո կարող է դիմել համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտ եւ նրանում նշված չափով եւ դրանում նշված ժամկետներում ձեռք բերել նշված ապրանքը։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշել էր բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի վարիչ Գոհար Պողոսյանը։ Չնայած ադրբեջանական կողմի տարբեր պնդումներին, թե միջանցքը հումանիտար բեռների համար բաց է, 40 օրվա ընթացքում ընդամենը երկու անգամ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ հաջողվել Հայաստանից Արցախ մատակարարել մանկական կերեր, դեղորայք, հիգիենայի որոշ պարագաներ։ Կարմիր խաչի բանակցությունների շնորհիվ ընդհանուր առմամբ հաջողվել է 36 հիվանդի տեղափոխել Հայաստան։ Տեղափոխման սպասող հիվանդներից երկուսը մահացել է, շատերն էլ դեռ սպասում են հնարավոր տեղափոխմանը, որը նույնիսկ Կարմիր խաչին այդքան էլ հեշտ չի տրվում։ Շրջափակման հաջորդ օրը Ադրբեջանը խափանեց դեպի Արցախ եկող գազամատակարարումը։ 3 օր անց այն վերականգնվեց։ Հունվարի 17-ին գազամատակարարումը կրկին խափանվեց։ Հունվարի 9-ից Արցախը Հայաստանին սնուցող միակ բարձրավոլտ գծի աղավնոբերձոր հատվածում տեղի ունեցած վթարի պատճառով էլեկտրակայանի հովհարային անջատումների պայմաններում ստեղծելով էներգետիկ ճգնաժամ։ Ընդամենը 57%-ն է հիմա հնարավոր ապահովել Արցախի էներգետիկ պահանջի, մնացածը մատ մատակարարվում էր Հայաստանից։ Հիմա քանի որ սկսել են հովանային անջատումներ եւ եթե ձմեռը խստաշուժ դառնա, ապա շատ հնարավոր է որ կար ժամանակ հետո Արցախ ընդհանրապես էլեկտրամատակարարման ապահովման խնդրի արժեվ կանգնի։ Միջանցքի բացումից կամ ապա շրջափակումից անմիջապես հետո պետքա ձեռնամուխ լինել իրական քայլերի իսկ լուծումներ կան, որոնք որ մի փոքր երկարաժամկետ ուղղակի աշխատանքներ են անհրաժեշտ իրականացնել։ Սննդի մատակարարման խնդիրների հետ կապված Արցախում նախադպրոցական հաստատությունների եւ երկարօրյա ռեժիմով ներկայումով աշխատող դպրոցների աշխատանքը տևական ժամանակ շարունակում է կասեցված մնալ։ Գազի մատակարարման խափանման պատճառով օրեր առաջ կասեցվեց նաև դպրոցների աշխատանքը։ Աշխատող մայրիկները դեռ չգիտեն ինչ անել, ում դիմել։ Հիմա չգիտեմ, երեքս թողեմ ոնց գնամ աշխատանքի, չգնամ, չի ստացվում, ինչ անեմ, ոնց ան, ոնց գնամ այդ խանութում հետ կարնիմ, թամին մի բան եմ վերցնում։ Շրջափակման հետևանքով Արցախում առնվազն 3400 անձ մնացել է առանց աշխատանքի։ 40 օրերի ընթացքում լավ լուրերը ինչ խոսք քիչ էին, սակայն կային։ Այս ընթացքում Արցախում ծնվել է 144 երեխա։ Ամենասպասված դրական լուրերից էր նաև շրջափակման մյուս կողմում 37 օր շարունակ ընտանիքից հեռու մնացած երեխաների մի մասի վերադարձը հայրենի Արցախ։ Այստեղ էլ հարևաններն առանձնացան իրենց ամեն ինչ փչացնելու սովորությամբ։ Անչափահասներին տեղափոխող մեքենաներ խուժելով դիմակավորված ու հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հիշեցնող այսպես կոչված էկոակտիվիստները թիրախավորել են իրենց տուն ճանապարհ ընկած երեխաներին։ Դեռահասների մոտ սակայն տան Խարոտն ու Արցախյան համառությունը վերեր ամեն տեսակի վախից եկան, հասան շրջափակված, բայց հարազատ ու սիրելի Արցախ։ Եվ երբ արդեն քաղաքը երևում էր լույսերը քիչ, վառած, այնպես կիսամութ, այնպիսի ցնծություններ, այնպես էին հուռա անում, այնպես էին ծափարում, որ այդ բերկրանքը արժեր Դե այդ ամեն ինչը ինչի միջով անցել են։ Հիշում է 37-օր երեխաների համար ծնողներին փոխարինած Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Աիդա Գյանջումյանը։ Եվրամիությունը պաշտոնապես եւ վերջապես հասցեական կոչ է հնչեցնում Ադրբեջանին ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է միջանցքի հնարավորինս շուտ ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին։ ԱՄՆ-ն կրկին մտահոգված է։ Ինչ սովորեցրեց մեզ Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի ու աշխարհի անունակության դեմ Արցախի 40-օրյա դիմադրությունը, երկրում, ուր ամենամեծ երազանքն անկախությունն է, տնտեսական եւ էներգետիկ անկախության դասերը սովորում են արտարոց տոտալ շրջափակման պայմաններում։ Իսկ արդյոք 40 օր աշխարհից կտրված Արցախի խնդիրները զուտ հումանիտար բնույթ են կրում, չէ՞ որ դրանք նույնպես նախ եւ առաջ քաղաքական խնդիրների արդյունք են։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։